Laiks parunāt par ļauno garu. Bet nevis lai fokusētos uz viņu, bet lai pārliecinātos, ka viņš ir nožēlojams zaudētājs. Tavā radioaparātā raidījums Randiņš ar bībeli. ticība sātana un ļauno garu eksistencei ir neatņemama kristīgās doktrīnas sastāvdaļa, kas sakņojas svētajos rakstos ir laiks parunāt par ļauno garu. Šoreiz raidījumā es tev piedāvāju noklausīties alfa kursa lekciju, kuru pirms dažām nedēļām man bija iespēja sludināt. Es ceru, ka tev patiks. Un es eh, ceru, ka paliks pāri atziņa, ka Jēzus Kristus, kurš ļauno garu ir uzvarējis, ir daudz, daudz lielāks. Un ja mēs piedaram Jēzum Kristum, tad nebaidīsimies. Mēs esam uzvarētāja pusē. Ar tevi kopā es, Māris Veliks. Interesanti, ka ir cilvēki pasaulē, kuriem šķiet, ka noticēt sātana eksistencei ir vieglāk nekā noticēt dieva eksistencei. Piemēram, filmas Exorcists scenārija autors un producents Viljams Pīters Blekijs ir rakstījis, kas attiecas uz Dievu, es esmu neticīgais. Bet kas attiecas uz vēlnu, tas ir kas pavisam cits. Vēlns turpina reklamēties – Vēlns producē daudz reklāmu. Šo apgalvojumu mēs varam saprast, tad, ja mēs palūkojamies uz to, cik daudz ļaunuma ir pasaulē - kara, traģēdijas, cietsirdība, nežēlība. Bet no otras puses, it sevišķi mūsu rietumu sabiedrībā, ir arvien vairāk cilvēku, kuriem ir grūti noticēt, ka sātans, vēlns kā persona eksistē. Un, ziniet, viens no iemesliem iespējams ir tas, ka gluži kā cilvēkam var būt nepareizs, izkropļots, vienkāršots priekšstats par Dievu. Piemēram, mēs iztēlojamies Dievu kā bārdainu onkulīti kaut kur uz mākoņa malīs. Līdzīgi mēs arī iedomājamies, ka vēlns ir tāds blaumaņu vēlniņš vai, nu, piemēram, tāds, nu, vai nav mīlīgs, kā nu, paglaudīt gribētos. Matejus Lūk. Mēs <laughs> negribam ticēt šādiem pasaku tēliem, bet eh, paliek šis jautājums, kādēļ ticība sātana kā personas eksistencei ir daļa no kristīgās doktrīnas? Pirmais iemesls ir eh, tas, ka par to runā Bībele. Un tad, ja mēs Bībeli kā kristieši uzskatām kā autoritatīvu tekstu, Dieva iedvesmotu tekstu, tad Bībele, īpaši jaunā derība, satur ļoti daudzas raksturvietas, kas runā par ļaunā gara eksistenci. Jūsu priekšā ir attēls, jeb ilustrācija kādam no evaņģēlijas sižetiem, kad Jēzus, atrastamies tūkstnesī, tika sātana kārdināts. Jēzus Kristus nešaubījās par sātana eksistenci. Jēzus savas publiskās kalpošanas laikā šeit uz zemes palīdzēja cilvēkiem iztītams ļaunos garus no viņu dzīves. Jēzus deva arī autoritāti saviem mācekļiem izdzīt ļaunos garus. Tātad pirmais ir Bībele. Otrais iemesls, kādēļ mēs kā kristieši ticam sātana eksistencē, baznīcas pieredze 2000 gadu garumā. It sevišķi tie, kuri kalpo cilvēkiem, piemēram, atbrīvošanas kalpošanā, un šeit jūs redzat bildē kādu slavenu, nu jau mūžībā Tas ir priesteris Dons Gabriels Amorts. Savulaik viņš bija Romas eksorcists, ļoti slavens priesteris. Eksorcisti ir priesteri, kuriem pīskaps ir devis īpašu svētību un īpašu uzdevumu lūgties par cilvēkiem, kuri piedzīvo īpašu ļaunā gara ietekmi. Ja mums būtu iespēja piedalīties kādā no eksorcismiem, kaut vai palīdzot, piemēram, turēt cilvēku, kurš vienkārši plosās, Mums vairs nepaliek nekādu šaubu, ka runa ir par reālu noslēpumainu, ļoti tumšu un ļaunu spēku. Nākamais - loģika. Pasaules uzskatam, kas neatzīst sātana eksistenci, ir ļoti jānopūlās, lai izskaidrotu tādas smagas, traģiskas lietas pasaulē kā holokausts, kā karš, piemēram, tagad Ukrainā, kā bučas notikumi, kā brutālas izvarošanas, bērnu seksuāla izmantošana, nekontrolēta narkotiku plūsma, teroristu darbība šajā pasaulē. Tātad svētie raksti, baznīcas pieredze un loģika mums norāda uz ļaunā gara eksistenci. Tomēr tas nenozīmē, ka mums kā kristiešiem būtu ļoti jāfokusējas uz ļaunā gara personu. Klaivs Steipls Luis, Nārnijas kroniku autors, ir rakstījis, ka attiecībā uz ļauno garu cilvēcei mēdz būt divas galējības. Pirmā galējība ir, ka mēs neticam vēlna eksistencei. Otrā galējība ir tā, ka mēs par viņu izrādām pārspīlētu interesi. Jaunais gars ir ieinteresēts abās šajās galējībās. Pirmā no tām ir, ka mēs neticam ļaunā gara eksistencei. Darbie draugi, Iedomājieties, ja jums būtu uzdevums iekarot kādu labi apbruņotu cietoksni. Ko jūs darītu? Vai jūs pret šo cietoksni izietu afišējot savu klātbūtni, izējot ar karnevāla parādi, ar trompetēm un bungām un, un karnevāla tērpos? Nē, visdrīzāk jūs līstu pa tranšajām, tērpti kamuflāžā, lai jūs Un tad, ja mēs neticam ļaunā gara eksistencei, viņš ir ieinteresēts tajā, jo tādējādi mēs e, saulaicīgi nespējam pamanīt viņa pret mums vērsto taktiku, par ko mēs vēlāk arī parunāsim. Otrā galējība ir, ka mēs izrādām pārāk lielu interesi par ļauno garu. It sevišķi rietumu civilizācija zaudē savas kristīgās saknes, vieta tukša nepaliek. Cilvēks ir garīga būtne, un ja tā nav ticība Dievam, ja tā nav ticība Jēzum Kristum, tad tur kaut kas cits ienāks. Šī cilvēka tieksme pēc pārdabiskā, pēc, pēc tās neredzamās realitātes reizē cilvēku noved pie ļoti, ļoti bīstamām praksēm. Es atceros, ka savulaik es dzīvoju Rīgā kādā rajonā, kur apkārtējos kvartālos bija vairāki zīlēšanas saloni. Mēs varētu minēt eh, šķīvīšu dancināšanu, garu izsaukšanu, okultismu, ezotēriku, taro kārtas, reiki un citas prakses, kuras ir ļoti, ļoti bīstamas, kur mums ir darīšana ar garīgo pasauli, kas ir tā tumšā realitāte, kas varbūt arī ļoti, ļoti bīstama un kas bieži vien dota jaunajam garam īpašu pieeju mūsu dzīvē. Es pastāstīšu kādu gadījumu. Reizi es strādāju kādā iestādē, neteikšu, kurā, lai saglabātu anonimitāti. Man bija ļoti brīnišķīgi kolēģi, bet daļa no viņiem bija aizrāvušies ar eh, dažādām ezotērijas lietām, ar dažādām interesantām praksēm, un ik pa laikam šie kolēģi mēdza par šīm lietām sarunāties. Kādu dienu es sapratu, ka patiesībā mans kā kristieša pienākums būtu viņiem pastāstīt, ko mēs kā kristieši domājam par šīm lietām, kas svētajos rakstos ir teikts, piemēram, par okultismu, par zīlēšanu, par burvestībām. Es teicu, ka vēlos nolasīt kādu rakstu vietu no Bībeles, 5. mūzes grāmatas 18. nodaļu, lai starp jums neatrodas neviens, kas sadedzina savu dēlu vai meitu ugunī, vai kas pareģo, zīlē, bur, pesteļo, vārto, izsauc garus, ir zintnieks vai mirušo iztaujātājs. Kungam ir pretīgi visi, kas tā dara. Un divus pantus tālāk, jo šīs tautas, ko tu padzīsi, klausa zīlniekus un pareģus. Bet tev, kungs, tavs dievs nav tā ļāvis. Un interesanti, ka tajā mirklī, kad es lasīju šos vārdus, tā mana kolēģe, kura bija visdziļāk iesaistīta šajās praksēs pie teju vai gurū, sāka atgaļināties. Man joprojām nav izskaidrojuma, kāpēc tas tā bija. Bet kas ko lai zina? Varbūt tā bija kāda norāde uz to, ka pirmkārt šajās tumšajās, okultajās lietās ir spēks, bet otrkārt arī Dieva vārdā ir spēks. Tātad šīs divas galējības – runāsim par jaunā gara mērķiem. Ko tad jaunais gars grib? Un eh, es atzinu kopā nolasīt tagad fragmentu no Jāņa evaņģēlija desmitās nodeļas, desmitais pants. Jēzus vārdi ir šādi. Zaglis. Pievērsiet uzmanību, ka ļauno garu Jēzus šajā raksturvietā nosauc par zagli, kas jau liecina, neliecina neko labu. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu nokautu un nomaitātu. Tātad jaunajam garam nerūp mūsu intereses. Jaunais gars mums var piedāvāt kādas lietas, kuras mums šķiet izdevīgas, vilinošas, bet par to pieprasīs cenu. Un kā tad jaunais gars mēģina nozakt, nokaut un nomaitāt? Pirmkārt, izdarot visu iespējamo, lai cilvēks nenāktu pie Jēzus Kristus kurš ir mūžīgās dzīves avots. Un skatieties, kāds kontrasts, ko Jēzus saka par sevi. Es, proti Jēzus par sevi saka, esmu nācis, lai tie būtu dzīvība un pārpilnība. Ļaunais gars neievēc dzīvību, viņš grib nogalināt. Kāda ir ļaunā gara taktika, ko viņš izmanto pret cilvēkiem? Es jau vēlos, lai mēs atbildētu šo jautājumu, ielūkojoties Bībeles pašās pirmajās lapas pusēs. Es mazliet ieskicēšu kontekstu. Bībeles sākumā mēs uzzinām par pasaules radīšanu, un Dievs arī cilvēku rada pēc sava attēla un līdzības. Un Dievs cilvēku ieliek paradīzes dārzā. Dievs saka cilvēkam, tu drīksti ēst no visiem kokiem šajā dārzā, Tas simbolizē to, cik plašas iespējas, cik lielu brīvību Dievs ir devis cilvēkam. Bet tad sako viens aizliegums, tikai viens aizliegums. Bet lūk, šeit dārza vidū ir vēl viens koks. Tas ir labā un ļaunā atzīšanas koks. No šī koka nē, Jo tajā dienā, kad tu ēdīsi no šī koka augļiem, tu mirdams mirsi. Lūk, izteicis brīdinājums. Tālāk, pirmās mūzes grāmatas, jeb radīšanas grāmatas trešajā nodaļā, mēs lasām kārdināšanas stāstu. Šajā paradīzes dārzā parādās kāda ļauna persona. Tas ir sātans, kurš atnāk pie cilvēka čūskas izskatā, Un pievērsiet uzmanību, ka pirmkārt sāpens sāk ar to, ka viņš ievai, kuru viņš uzrunā, iesēja sirdī šaubas. Vai tiešām Dievs sacīja, no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst? Iespējams, ka mēs savā dzīvē ļoti labi pazīstam šo jautājumu, vai tiešām, varbūt mēs domājam, vai tiešām ir vērts interesēties par to kristītību. Vai tiešām ir vērts mēģināt savu dzīvi pakārtot Dieva likumam, Dieva baušanam? Vai tiešām ir vērts lūgties? Lūk, šīs šaubas. Nākamā lieta. Es jau minēju, ka Dievs deva pirmajam cilvēkam atļauju ēst no visiem dārza kokiem. Bet interesanti, ka jaunā gara taktika ir nofokusēt mūsu uzmanību uz vienu kārdinājuma objektu. Un šajā brīdī, kad mūsu skatiens un mūsu vēlmes ir pievērstas šim kārdinājuma objektam, mēs piepeši aizmirstam par visiem pārējiem kokiem, no kuriem mums ir brīvi ēst. Un šajā brīdī mēs aizmirstam par ģimenes svētību, mēs aizmirstam par draudzības svētību, par hobijiem, par sportu, par dabas skaistumu, par mūziku, par mākslu, par citām labām un brīnišķīgām lietām, kuras Dievs mums ir devis, lai mēs tās baudītu. Nē, ļaunais gars pievērš ievas un vēlāk arī Ādama acis šim vienam kokam. Viņš fokusē uz kārdinājuma objektu. Nākamā taktika. Jaunais gars noliec sodu par grēku, jo mēs tālāk lasām, ka Ieva atbild sātanam, jā, Dievs ir teicis, ka nedrīkst ēst no šī koka, jo tajā dienā, kad mēs to darīsim, mēs mirdami mirsim. Ziniet, kādreiz čūskas atbildē, jūs mirdami nemirsiet, bet Dievs zina, ka tajā brīdī, kad jūs ēdīsiet no šī koka, jums atvērsies acis, un jūs būsiet kā dievi, un jūs spēsiet atšķirt labu no ļauna. Tātad, nē, jūs nemirsiet, citiem vārdiem sakot, jaunais gars noliec sodu par grēku, un Arī brīžos, kad mēs piedzīvojam kārdinājumus, mēs arī koketējam ar šīm domām, nu, bet nu, nekas jau traks nenotiks, nu drusku jau taču var. Tālāk parunāsim par to, kā tas ir grēka, ja nepaklausības Dievam sakas, jo jā, cilvēks neiztur šo pārbaudījumu, viņš ēd no šī aizliegtā koka. Un pirmā lieta, ko mēs lasām, pirmais rezultāts, kas seko krētā krišanai, ir kauns. Lasu no trešās nodaļas, un abiem atveļinās acis. Un nu viņi zināja, ka ir kaili, un viņi sašuva vīdu lapas un uztaisīja sev gurnautus. Pēkšņi viņi saprot, ka ir kaili, un viņiem ir kauns, un viņi sāk maskēšanās operāciju. Viņi pagatavo apģērbu no vīģes lapām, kas, starp citu, nesot laba ideja. Es kaut kur dzirdēju, ka vīģes lapās ir kodīga viela, kas raisa ādas niezi. Iedomājieties, kā būtu, ja jums pateiktu, ka nākamnedēļ šeit alfa kursā, šeit uz šī ekrāna rādīs tavas dzīves filmu, un tur rādīs visas tumšākās domas, kuras tev ir bijušas prātā, ar kurām tu esi flirtējis, Es domāju, ka jūs atrast, es noteikti atrastu eh, visus iemeslus, lai nākamnedēļ neievestos uz alfa kursu. Zināt, Artūru Konanu Doilu, Šerloka Holmsa autors, reiz viņš esot izspēlējis kādu praktisku joku ar 12 ļoti respektabliem vīriem, kuri tika uzskatīti par kāda uzņēmuma pīlāriem. Lai izjokotu šos 12 respektablos vīriešus, viņš aizsūtīja visiem vienādu telegramu telegrammas teksts bija Pēc viss ir tapis zināms. 24 stundu laikā visi 12 eh, eh, izceļoja ārpus eh, apvienotās karalistes. Šis kalns. Nākamā lieta. Tiek zaudēta tuvība ar Dievu. Kas notiek tālāk mūsu stāstā? Cilvēks dienas vēsumā dzirdēja, ka daudzās skan kunga Dieva balss un cilvēks un sieva paslēpās no kunga dieva dārzās ar kokiem. Paka, paka, paka, kas ir noticis? Cilvēks, kurš dzīvoja dziļā tuvībā ar Dievu, cilvēks, kurš bija radīts mīlestības attiecībām ar Dievu, pēkšņi paslēpjas. Ir ienācis kāds šķērslis starp Dievu un cilvēkiem, tiek zaudēta tuvība ar Dievu. Lūk, arī grēka sakas. Daudz cilvēki pasaulē slēpjas no Dieva, tādēļ, ka viņi apzinās grēka klātbūtni savā dzīvē. Viņš neiet uz baznīcu, viņš tic Dievam, bet viņš neiet uz baznīcu apgalvojot, ka viņš ir pārāk liels grēcinieks, ka viņam baznīcā nav ko darīt. Kas patiesībā ir maldi, jo Dievs vienmēr gaida mums vislielākos grēciniekus. Dievs ar aplastām rokām gaida. Bet, nu lūk, kaut kas mūsu sirdī, mūsu prātā notiek, ka mums ir kauns mēs saprotam, ka kaut kas pārtrūcis mūsu komunikācijā ar Dievu. Nākamā lieta. Notiek šķelšanās starp cilvēkiem. Interesanti, ka tālāk trešās nodaļas tekstā mēs lasām par to, kā sākas taisnošanās. Dievs jautā Ādamam, Ādam, kāpēc tu to darīji? Un Ādams saka, tā sieviete, ko tu man devi, viņa man lika un es ēdu, nu tā kā zem tupeles pārbija, tā kā viņa lika un, un, un pievērsēt uzmanību tā sieviete, ko tu man devi, tā kā Dievs, tu arī kaut kādā ziņā esi vainīgs, nebūtu, devis man sieviete, nebūtu problēma. Sākas vainas novēršana. Sieviete savukārt noveļ vainu uz čūsku, čūska izrādās ir vainīga, un tā Tā mūsu cilvēciskā problēma bieži vien ir tā, ka mēs nemākam uzņē, uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, par savām izvēlēm. Un tad, kad mēs lasām tālāk turpmāko bībeles stāstu, mēs redzam, ka cilvēce ir nonākusi grēka verdzībā. Tad, ja mēs eh, iešvircējam eh, vienu heroīna devu, iespējams, ar to nepietiks, lai mēs uzsāstos uz heroīnu. Bet, ja mēs to darām no jauna un no jauna, varbūt nedēļām ilgi kādā brīdī mēs konstatējam, ka mēs bez tā vairs nevaram dzīvot. Kaut kas līdzīgs ir ar grēku. Tie grēka modeļi, kas ir ienākuši cilvēces dzīvē, ir tik dziļi iesakņojušies, ka, ja mēs lasām tālāk veco derību, jūs eh, varbūt būsiet pārsteigti. Bībelē pat tie bībeles varoņi krīt un kļūdās. Pasaulē ir ienākusi grēka verdzība tavā radioaparātā. Raidījums Randiņš ar Bībeli. Tagad parunāsim par to, kā mēs varam pretoties ļaunumam. Kā mēs varam pretoties kārdinājumiem, kā mēs varam pretoties jaunajam garam. Un es patiešām vēlētos, lai nepaliktu tas iespējas, ka Šajā lekcijā mēs tik ļoti esam nofokusējušies uz ļauno garu. Patiesībā es vēlos, lai paliek tas iespējas, ka ļaunais gars ir nožēlojams lūzeris. Jēzus Kristus mirtams pie krusta un trešajā dienā augšā ceļoties ir uzvarējis ļauno garu. Tā ka izējas pozīcija mūsu garīgajā cīņā ir Jēzus uzvara. Iedomāsimies eh, salīdzinājumā ar komandām. Ja agrāk, kad mēs nepiederējām Jēzum, mēs bijām tumsas komandā. Pār mums valdīja mūsu iekāres un valdīja jaunais gars. Bet eh, vēstulē kolosiešiem pirmajā nodaļā apustulis Pāvils raksta tā. Pateicība Dievam, kurš mūs ir pārcēlis no tumsas valstības, sava mīļotā dēla valstībā, kurā mums ir grēku piedošana un pestība. Tātad, ja mēs bijām tajā tumsas komandā, ja mēs bijām zaudētāja komandā, tad, tad kad mēs nācām pie Jēzus, kad mēs atdevām savu dzīvi viņam, Dievs mums pārcēla Jēzus Kristus valstībā, Jēzus Kristus komandā, un Jēzus ir uzvarētājs. Jā, šobrīd mēs dzīvojam uzkopšanas laikā. Šī cīņa ir izcīnīta Golgātas kalnā, bet eh, jaunais gars joprojām plosās agonijā. Starp citu, ir te kāda basketbola fani, kurš zina, kurā komandā porzīvis ir. Pagājušajā gadā viņš kļuva par Bostonas Celtics spēlētāju pirms tam. Viņš eh, bija spēlētājs Vašingtonas Wizards. Iedomājieties, ja rīt eh, porzīvim zvana telefons, Un tur otrā galā Vašingtonas vizēta treneris un auro uz viņu. Kāpēc tu neesi ieradies uz eh, treniņu? Kristaps varētu pateikt, piedodiet, man līgums ir beidzies, es piedaru citai komandai. Tāpat tad, kad jaunais gars nāk, lai klauvētu pie mūsu dzīves un eh, nāktu ar saviem piedāvājumiem, mēs varam viņam pateikt, piedod, bet eh, tu šeit esi nepiedaroša persona. Mana saistība ar tevi ir beigusies, jo es piedaru Jēzu Kristu. Es esmu uzvarētāju komandā. es vēlos parunāt par dažiem praktiskiem soļiem, ko mēs varam spērt, lai pretotos kārdinājumiem. Pirmais pamudinājums ir bēdz. Aicinu arī palūkoties uz ekrānu un nolasīsim rakstu vietu 1. vēstulē Timotejam 6.11. Pāvils raksta, bet tu, Dieva cilvēki, no tā visa bēdz pēc. Ko nozīmē bēgt kārdināma kontekstā? Tas ir mainīt vidi un darīt sevi nepieejamu grēkam. Distancēties no tiem apstākļiem, kas mani padara vārīgu. Lai mēs eh, aplūkotu šo principu uz kāda konkrēta piemēra, es piedāvāju, ka mēs kopā varētu tagad izdomāt kādu fiktīvu personu. Kurš zina, kam šodien ir vārdu diena? visvaldis un ritvaldis un nameda. Mhm. Nu, jūs par ritvaldi vai par visvaldi balsojat? Visvaldis, jā? Labi, visvaldis. E, šo cilvēku sauks visvaldis. Kāda ir viņa profesija? Skolotājs, ko viņš pasniedz? Matemātikas skolotājs, jā. Mhm. Kāda mūzika viņam patīk? Roks? roks. Mhm, labi, viņam patīk roks. Iedomāsimies, ka visvaldīm savulaik ir bijušas problēmas ar alkoholu. Šobrīd jau sešus gadus visvaldis nelieto alkoholu. Kādu dienu viņš dodas iepirkties uz lielveikalu, stūri iepirkumu ratus, paņem cīsiņus, paņem pienu, paņem piespienu, miltus, makaronus. Kādā brīdī viņš pamana alkohola plauktu. Dzim, tāds zvaniņš smadzenēs un Viņa pārņem domā, nē, es noteikti nedzeršu, es jau sešas gadus nedzeru, bet nu, es tikai nobraukšu garām tiem plauktiem, es tikai etiķetes paskatīšos. Varbūt cenas salīdzināšu, kā bija pirms sešiem gadiem un kā tagad. Bet eh, man patika, kā nesen mums radio kolektīvam bija rekolekcijas, ko vadīja priesteris Dmitrijs no Daugavpils. Un priesteris Dmitrijs runāja par to, ka ir dieva atšķirības starp man gribās un es gribu. Un šajā brīdī visvaldis konstatēja, man gribās, bet mans lēmums, un es gribu no tā atteikties. Jā, man gribās, man ir šis kārdinājums, bet es saprotu, ko es esmu izvēlējies. Un bēgt šajā kontekstā nozīmē pagriezt tos ratus pretējā virzienā un doties projām, lai vairs neredzētu šos plauktus. Vai iedomāsimies citu situāciju, Viņš kā matemātikas skolotājs visu darba nedēļu ir pamatīgi rukājis un kontroldarbus labojis un mājas darbus labojis, nostrādājis. Pamatīgi gan piekdienas vakarā pārnāk mājās un viņam zvana viņa draugs par Ritvaldi, labi nosauks, Ritvaldis. Viņi ir baigie cautētāji, viņiem patīk makšķinēt un Ritvaldis saka, evo, Visvaldi, ko dari? Ai, neko nedaru. Davai aizbraucam, aizbraucam uz upīti, tur paņemsim telti, šašlīciņu, eh, limonādīti un, un aizbrauksim makšķerēt. Bet eh, visvaldis jūtas tik noguris, ka, ai, zini, zini, šoreiz, šoreiz es neesmu palikšu mājās. Un rosoties kaut kur mājās, mazliet kārtojot eh, virtuvi, visvaldi pārņem kārdinājums skatīties pornogrāfiju. Bet visvaldis zina, ka tad, kad viņš to ir darījis, ka tas viņu ir atstājis tukšu, iztukšotu, ka tas Sākotnēji ir šķitis kaut kas, kas patīkami satrauc, bet beigās paliek tā pretīgā tukšuma sajūta. Viņš saprot, ka tie brīži, kad viņš ir veltījis laiku sēfojot internetā pa porno saitiem, ka tie ir kādos brīžos padarījuši viņu teju vai kā zombiju, piesārņojot viņa smadzenes ar šiem attēliem. Un visvaldis saprot, man gribās, bet es gribu. Es gribu no tā atteikties. Un Viņš zvana Ritvaldam un saka, Klau, Ritvaldi, es pārdomāju, es ņemu makšķeri, braucam makšķerēt. Lūk, šī vides maiga, kas var palīdzēt. Pēc. Nākamais. Atsakies. Reizēm mēs nemākam atteikties kārdinājuma brīdī tādēļ, ka mēs vispār neesam trenēti atteikties. Tāpēc baznīca bieži vien mudina neaizmirst arī par askēzi, jeb par garīgām praksēm, kas mums palīdz valdīt pār savu ķermeni, piemēram, gavēnis, kas ir atteikšanās no kaut kā. Lūk, apustulis Pāvils saka, bet es paverdzinu savu miesu, lai sludinādams citiem pats nekļūtu atmetams. Un visvaldis ik pa laikam zinot arī savas problēmas, savus vājos punktus, viņš, viņš gavē lai mācītos valdīt par savām domām un par savu ķermeni. Tātad atsakīs. Nākamais. Turies. Iedomājieties, ka pa grīdu rāpo mazs zīdainītis, un pēkšņi atraujas kāda smaga betona plāksne un sāka krist virsū šim bērniņam. Jūs piesteidzaties un turat šo betona plāksni, lai tā nekristu Sakiet mums, cik ilgi jātur. Kamēr tas bērniņš aizrāpos drošā vietā. Kaut kas līdzīgs ir kārdinājumā. Mēs nedrīkstam padoties uzreiz. Visvaldes ļoti labi zina, ka tev nav jāpaceļ baltais karoks, tiklīdz tu piedzīvo šos kārdinājumus. Un vēl ir ļoti svarīga lieta. Kārdinājums un grēks nav viens un tas pats. Kārdinājums nav grēks. Tas brīdis, kad mūsu domās iešaujas eh, šī ideja, ka tu varētu darīt to, tu varētu apēst šo aizliegt to augli vai to aizliegt to augli, tas nav grēks. Mūsu priekšā ir izvēle, ko ar to darīt. Vai pateikt jā, vai pateikt nē. Un no mūsu atbildes ir atkarīgs tas, vai tas kļūst par grēku vai nē. Tad, kad mēs piekrītam, tad mēs sākam patiešām piekrist, ļaujam šai domai pārņemt mūsu būtību un ietekmēt mūsu rīcību, mūsu izvēles, tikai tad tas kļūst par grēkas lasu. Dievs ir uzticams, raksta apustulis Pāvils. Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jūs to pamest. Nākamais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 Visvaldis ir ļoti labi saprot, kā tas darbojās. Visvaldim ir ļoti svarīgi tas, ka viņš ir draudzē. Viņam ir svarīgi tas, ka viņam ir labi draugi, arī no kristiešu vides, vitvaldes, piemēram, labs draugs. Viņi, viņiem ir arī lūkšana grupiņa. Viņi reizi divās nedēļās satiekas vai nu pie vitvalža, vai nu pie visvalža, vai nu pie tālivalža, vai nu pie valža. Un viņi viens otru atbalsta, viņi viens otru iedvesmo. Tiecies, ja mēs varētu pielikt priedēkli, satiecies. Ir vajadzīgs brāļu un māsu atbalsts. Mums ir jābūt iesakņotiem kopienā. Nākamais – lūdzīs. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdziet Dievu garā ik brīdi. Efeziešiem 6, 18 raksta apustulis Pāvils. Visvaldis savas dzīves pieredzē ir neskaitāmas reizes pārliecinājies un pilnīgi pārliecināts, ka Dievs viņu ir pasargājis tik bieži no kritieniem smagos grēkos tikai tādēļ, ka viņš ikdienā lūdzas. Lūkšanas profilaktiskais aspekts. Es arī esmu pārliecināts, ka jā, es arī esmu grēcinieks, es krītu leju pie grēksūdzes, bet es esmu pārliecināts, ka tad, ja manā dzīvē nebūtu lūkšanas, es būtu jau sen nomaldījies, lūdzies, profilaktiskās zāles pret kārdinājumiem un ļaunākajām viltībām. Nākamais. Ej un pastāsti. Fragments no ķēkaba vēstules 5.16. Tad nu izsūdziet cits, citām savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs topat dziedināti. Izsūdziet cits citam savus grēkus ja mēs piedzīvojam ļoti spēcīgus kārdinājumus, tad mums noteikti var palīdzēt tas, ja mēs savos pārdzīvojumos dalāmies ar cilvēkiem, kuriem mēs varam uzticēties. Visvaldis atkal atrodoties mājās piedzīvo kārdinājumu skatīties pornogrāfiju. Ir jau vēlas vakars, neviens viņam nepiedāvā braukt makšķerēt, ko darīt. Viņam gribās bet viņš grib kaut ko citu. Viņš grib saglabāt personas integritāti. Un viņš piezvana savam draugam Ritvaldam, un viņiem ir laba vienošanās, džamiska vienošanās, kā čekiem, kā brāļiem, ka, klau, ja tev ir pārbaudījums, ja tev ir kārdinājums, zvani jebkurā brīdī kaut vai naktī. Viņš zvana Ritvaldim, Ritvaldis paceļ, Vislākas viņam pastāsta, kam viņš šobrīd tiek cauri, un viņi kopā lūdzas grēkus saistīt. Tā kā izsūdziet cits citam savus grēkus. Iespējams, ka jūs nepamanījāt kādu lietu. Ja mēs ņemam vērā pirmos burtus visām šīm taktikām cīņām pret grēku, mums izveidojas šāda abreviatūra. Beidz, atsakies, turies, tiecies, lūdzies, ej, batalo kas no angļu valodas nozīmē ko? Kauja, cīņa. Svētie raksti mūs aicina uz labo cīņu, cīnies labo cīņu. Un eh, mūsu dzīvē kārdinājumi būs līdz mūsu dzīves beigām, bet tā ir labā cīņa. Tā ir cīņa, kurā ir vērts iesaistīties. Tā ir cīņa, kurā mēs cīnāmies par kaut ko brīnišķīgu, kurā mēs cīnāmies par savām attiecībām ar mīlošo Dievu. Un nākamais, pat tad, ja mums gadās pakrist, atcerēsimies, ka Dievs ir bezgalīgi žēlsirdīgs. Kā jau minēju, jaunais gars izdarīs visu iespējamo, lai mēs beigtu, lai mēs slēptos no Dieva. Bet Dievs ir pavisam citādāks. Dievs ir žēlsirdīgs. Un lūk, šī Rembrandta glazā pazudušais dēls ir labs attēls tam, kāds ir debesu tēls. Šis pazudušais dēls, par ko Jēzus evaņģēlijā runā, viņš bija aizmaldījies, notriecis visu savu mantu, attiecies pie cūku siles, pilnīgs dzīves pakrimums. Un tad viņš nāk uz mājām, domādams, ka tēvs viņu nepieņems, varbūt atgrūdīs, bet nē, tēvs jau viņu gaida Tēvs jau iztālēm ierauga savu dēlu un skrien viņam pretī, nevis lai viņam sadotu, bet lai viņu apskautu mīlestībā. Lūk, kāds ir Dievs. Lai arī kā ir bijis mūsu dzīvē iepriekš, nav tāda grēka, ko Dievs nevarētu piedot. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un lai paliekam arī šīs lekcijas beigās pie šīs domas, ka Jēzus Kristus ir uzvarētājs, bet ļaunais gars lūzeris. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Rāndiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu Rāndiņš ar Bībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes var atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, radio Mārija atbalstam. Paldies jums!